studiram, ali ne znam da li mi je nijet ispravan. Bojim se da ne učim radi nekakvog dokazivanja i slično. Kako da budem sigurna da učim u ime Allaha Đelešanu? Bismillah, alhamdulillah, sveta, salam, rasulillah. U svakom dijelu, znači, nijet je temelj prema nijetu našem se i vrednije naše dijelo. Ako čovjek nema čist nijet, svako, svako dijelo neće biti prihvaćeno. Zato je potreba da kod svih dijela budemo od onih koji će Allaha radi činiti to djelo i vidjeti u tome da Allah subhanahu ta'ala zadovoljan, pa će ga činiti. Ako vidi da to radi za nešto drugo, onda tako djelo treba napustiti.